Book 2 22 İthnani ve aşrun Kısa sohbet 3 Muhadefetun kasiretun rakam 3 Sigara içiyor musunuz? هل تدخن حضرتك؟ Önceleri içiyordum. نعم سابقا. Ama şimdi artık içmiyorum. ولكن لم أعد أدخن الآن. Sigara içersem rahatsız olur musunuz? هل يزعجكم إن دخنت الآن؟ Hayır, Kesinlikle hayır. La, alel itlak. Bu beni rahatsız etmez. Hâzel amru la yez'ucuni. Bir şeyler içer misiniz? Eteşrabu şey'en. Bir konyak? Ke'sen minel konyak. Hayır. Birayı tercih ederim. لا أفضل الجعة Çok seyahat eder misiniz? هل تسافرون كثيرا؟ Evet. Bunlar genelde iş seyahatleridir. نعم غالبا ما تكون رحلات عمل Ama şimdi burada tatil yapıyoruz. ولكننا الآن في عطلة نبيتشم بير سجاك إنها حارة جدا اليوم Evet, bugün gerçekten sıcak. نعم، اليوم هو حار جدا. Balkona çıkalım mı? لنذهب إلى الشرفة. يارن بوردا بير بارتي بار. ستقام هنا حفلة غدا. سيز دي جيليجيك ميسينيز. هل ستأتون أيضا؟ evet, biz de davetliyiz. نعم، فنحن مدعوون أيضا.